50 languages. สี่สิบสาม तैतालीस ที่สวนสัตว์ चिड़ियाघर में สวนสัตว์อยู่ที่นั่น वहाँ चिड़ियाघर है ยีราฟอยู่ตรงนั้น वहाँ जराफे हैं หมีอยู่ที่ไหน रीछ कहाँ है ช้างอยู่ที่ไหน हाथी कहाँ है งูอยู่ที่ไหน सांप कहाँ है สิงโตอยู่ที่ไหน शेर कहाँ है ดิฉันมีกล้องถ่ายรูป मेरे पास एक कैमरा है ดิฉันมีกล้องถ่ายวิดีโอด้วย मेरे पास एक फिल्म कैमरा भी है ดิฉันจะหาแบตเตอรี่ได้ที่ไหน बैटरी कहाँ है นกเพนกวินอยู่ที่ไหน पेंगुइन कहाँ है จิงโจ้อยู่ที่ไหน कंगारू कहाँ है แรดอยู่ที่ไหน गेंडे कहाँ है ห้องน้ำอยู่ที่ไหน टॉयलेट कहाँ है มีร้านกาแฟอยู่ตรงนั้น वहाँ एक कैफे है มีร้านอาหารอยู่ตรงนั้น वहाँ एक रेस्टोरेंट है อูดอยู่ที่ไหน ऊंट कहाँ है กอริลลาและม้าลายอยู่ที่ไหน गोरिल्ला और जेब्रा कहाँ है เสือและจระเข้อยู่ที่ไหน शेर और मगरमच्छ कहाँ हैं